Jere werk, dit was soos die Jere vir Mooses gesê het. Die officieren van die leergroepe het na Mooses toegekom. Hulle was die leiers van 1000 mannen en die leiers van 100 mannen. Hulle het vir Mooses gesê, ons het die manne getal wat oorlog gaan maak het, ons was hulle leiers en ons leven nog almal. Daarom het ons vir die Heere een offer gebring van die goed wat ons elkeen gekry het, dit is gouden goed, armringe, armbande, seelringe, oorringe en ander rewele. Ons breng die offer om voor ons bij die Heere versoening te doen. Mooses en die priester Eleazar het die goud bij die officieren geneem. Al die gouwe goed het 16750 sikkels geweeg, die goed wat die leiers van 1000 mannen en die leiers van 100 mannen gegee het om een offer vir die Heere te wees. Die mannen wat gaan oorlog maak het, het elkeen vir homself goed gevat. Mooses en die priester Eleazar het die goud bij die officieren geneem en hulle het dit na die tent geneem waar die Heere aan die Israëlieten verskyn. Hulle het dit gedoen zodat so die Heere altijd aan die Israëlieten kon denken.